Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության եւ հիգենիկ կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության բժշկուհի Հասմիկ Հայրապետյանը։ Ճիշտ սնվելը առողջության պահպանման առաջին գրավականներից է։ Տոտ Համրանը սննդի հետ կապված ավելի շատ հարցեր են ցակում։ Մեր հանդիպման ժամանակ ԼՂ առողջապահության նախարարության պետական հիգենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության եւ հիգենիկ կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության բժշկուհի Հասմիկ Հայրապետյանը նշեց, որ իրենց կողմից պարտադիր հսկվում են հասարակական սննդի օբյեկտները, սառնարանային ռեժիմը, աշխատողների սանիտարական գրքույկները։ Ըստ մասնագետի, անգամ սառնարաններում 24 ժամ անգամից ավել չի կարելի պահել սնունդը։ Մենք խոսեցինք նաև մայրաքաղաքում տեղակայված պահածոների գործարանների մասին։ Պարզվեց, որ հիգենիկ կենտրոնի կողմից նույնպես ստգվում է գործարաներում տիրող անձնական վիճակը, պահածոների որակը եւ այլն։ Հասմիկ Հայրապետյանը խորհուրդներ է տալիս նաև տնային տնտեսուհիներին, որպեսի պահածոներ պատրաստելիս լինեն շատ զգույշ։ Ցանկալի է, որ մրգերը չորացնեն, պատրաստեն մուրաբաններ, թթուններ եւ այլն։ Բարև ձեզ Տիկին Հասմիկ, Արցախի հանրային ռադիոյի ունկնդիրների համար, այսպես ասած, գրված ու չգրված օրենք է, հատկապես ամառվա այս տոտ օրերին իմանալ սննդի անվտանգության մասին, իմանալ պահածոների մասին, իմանալ ամեն ամեն ինչի մասին։ Այս օրերին ինչ ձևով եք դուք հսկում, ստուգում մայրաքաղաքում վաճառվող սննդամթերքները, խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, սննդամթերքների առումով մեր կողմից շարունակում է հսկողությունը, շարունակաբար, բայց արդեն որոշ ժամանակ առաջ սննդի անվտանգության տեսություն է բացվել, որը յովին լիարժեք պատասխանատվություն է կրում սննդի այստեղ վաճառվող, ներկրվող եւ սպառվող սննդի անվտանգության համար։ Առաջ մենք էինք ստուգում դա, հիմա իրենք են ստուգում արտադրման ժամկետը, օգտագործման ժամկետը, իտաներությունը եւ հայտնաբերման դեպքում նրանք կիրառում են ադմինիստրատիվ միջոցառումներ։ Բայց մեր սանիտարական գործերի շարունակվում է։ Մեր սանիտարական հսկողությունը օբյեկտի նկատմամբ, սննդի նկատմամբ, աշխատողների գրքույկների նկատմամբ, վերական բուժետազոտման շարունակում է։ Սառնարանային ռեժիմի նկատմամբ, որովհետև ինչ որ անում ենք մենք, չեն կարող անել նրանք նրանք իրենց գծով են աշխատում, ենք մեր գծով ենք աշխատում։ Հաշվի առնելով, որ ամառվա էստակ եղանակին, երբ որ ջերմաստիճանոթի բարձրանում է 38-40, դա վտանգավոր է եւ օրգանիզմի կենսունակության պահպանման համար, առողջական իմաստով եւ սնդամթերքի պահպանման համար։ Դրա համար անհրաժեշտ են սառնարանային ռեժիմներ, որտիսի սնդամներքը պահվի սառնարանային ռեժիմում, համապատասխան ջերմաստիճանի տակ, բայց ոչ երկարատև, որտեղ էլի մի քանի օր եթե եւ միրգը եւ բանջարեղենը եւ ճաշատեսակը դնում է սառնարան, եթե երկու սուտկայից ավելի այս պահում արդեն այդտեղ տեղի ունենում միկրոբային աճ եւ կարող առաջացնել տարբեր տեսակի թունավորումներ։ Նույն ձմերուկը, եթե կիսում ես դնում ես սառնարան, ուտում ես 3-4-րդ օրը, արդեն վտանգավոր է առողջության համար, կարող առաջացնել տարբեր տեսակի աղեստանոքսային թունավորումներ։ Նույնիսկ եւ ճաշատեսակը 24 ժամ պետք է պահել սառնարանային ռեժիմում։ Եթե ավել է մնում, առաջանում են միկրոբներ, որոնք ժամերի ընթացքում զարգանում են, դառնում են միլիոնավորներ։ Դրա համար ամեն ինչից ուրեմն պատրաստել քիչ-քիչ եւ պահել ճշգրիտ ստեղծվեց ցարդարային ռեժիմով։ Հասունդ ինքնասնիկ կարևորում եք սննդի անվտանգության տեսչության դերը ուշ է բացվել։ Կարելի է ասել ընդամենը մի տարի է որ գործում է, անձամբ ես տեղյակ եմ, մի քանի անգամ հաղորդումներ եմ պատրաստել, տնորենը հյուրընկալվել է Արցախյան ռադիոյում եւ ձեր համագործակցությունը սննդի անվտանգության տեսչության հետ։ Ինչպես է կայանում։ Կոնկրետ աշխատանքի բաժանը տեղի չի ունեցել մեր եւ իրենց միջև։ Դնում ենք առողջացնում ենք օբյեկտը, այսինքն մենք պահում ենք այն մակարդակի վրա, բաշխաշ մակարդակի վրա, որ պետք է գոյատևի տվյալ բացված օբյեկտը։ Ենթադրենք հասարակական սննդի օբյեկտը կամ խանութ է, աշխատակիցները բարբերաբար 6 ամիսը մեկ բուժ հետազոտում ենթարկվեն տարբեր տեսակի անալիզների հանձնման եւ գրքույկը մեջ վերջում գրվում է թույլտվություն աշխատանքի եւ նա կարող է 6 ամիսը մեկ հետազոտվել։ Այդ հսկողությունը մեր կողմից է սահմանված Իս սանիտարական վիճակը, պաշտաճ վիճակը մաքուր պետք է լինի, ամիջ հիգիենիկ, պետք է մաքրվի, պետք է ախտահանվի տվյալ օբյեկտը, որպեսզի եւ մտնողին էսթետիկական հաճույք պատճառի եւ ընդհանրապես սանիտարական վիճակը այն մակարդակի վրա գտնվի, որպեսզի ճանջեր չլինեն, կրծողներ չլինեն եւ պետք է այնպես պահպանվի, որ պատշաճ մակարդակով մատուցվի սնդամթերքը, սնդամթերքի տեսակները մեր ժողովրդին։ Եղել են այնպիսի դեպքեր, որ ձեր ստուգումներից հետո պարզվել է, որ ձեր նշված բոլոր հանգամանքները տեղում չեն եւ հասարակական սննդի այդ օբյեկտը իրավունք չունի աշխատել, սпасարկել սպառողներին։ Եղել են նման դեպքեր, դիտին հասմիկ։ Եղել է հազվադեպ, առաջ այդ պատասխանատվությունը դրված էր, որ կարող ենք ժամանակավոր փակել օբյեկտը մինչև վերվիճ վարշաճ վիճակի անցկացնել այնտեղ սանիտարական օր մակրում ախտահանում հավաքում ախտահանում դա կար իսկ այդ գշիտարները արդեն անցել է մեր տեսության ձեռքը որը գտնվում է արշավապահության մետրության ներքո եւ իրենք կարող են այդ դերը ակտիվացնել պետական հակահամաճարակային հսկողության ծառայություն Հարությունյան Օֆելիայի հովանարության ներքո ինքն է տնօրեն այնտեղ ադմինիստրատիվ միջոցառումներ իրենք են անում բայց քանի որ բացվել է անվտանգությունը նրանք էլ ունեն այդ ադմինիստրատիվ միջոցառումների անցկացման կարգավիճակը եւ իրենք էլ են կատարում այդ դերը ով որ չի լսում ով որ չի ենթարկում նրան ենթարկում են ադմինիստրատիվ դուգանքի Արցախում կարելի է ասել այնքան շատ չեն բազոների գործարաններ պահածոները։ Ձեր կողմից ինչ աշխատանքներ են տարվում պահածոների գործարաններում։ Պահածոների գործարաններում տարվա սկզբից սկսած մենք ունենք դիսլոկացիա, որտեղ նշված են պահածոների գործարանը, դրանք շատ չեն, մի քանիսն են, որոնք գտնվում են մեր բարբերական հսկողության տակ, կայլ ասենք մշտական հսկողության տակ, ստուգում է տեղում սանիտարական վիճակը, աշխատողների բուժհետազոտման գրաֆիկը, այնուհետև պահածոների որակը, տեսականները բերվում են մեր կողմից, ենթարկվում եւ թունաբանական, եւ քիմիական, եւ մանրեաբանական հետազոտման։ Արդյունքների հիման վրա տրվում է նրանց համտասխան ու գործարանի տնօրինությանը տեղեկանք, որ տվյալ պարտիայի տեսականիները, պահածոների եւ բանջարեղենի եւ մուրաբաների եւ այլ եւ այլն եւ թթուների եւ մարինադների ենթակա են սպառման։ Այսինքն նրանք պիտանի են օգտագործման համար դա մեր կողմից է տեղեկանք պատճառ տրվում է, դրանից հետո նրանք արդեն ասում են սպառման ռեժիմին։ Տիկին Հասմիկ, այսպես Ինչպես օրինակ, վերցնենք պարածոների մի գործարան, որը պատրաստվել է մոտ 2000-ից 3000, այսպես օրինակ, հոնի մուրաբա։ Սակայն պատրաստելուց հետո են օրինակը բերվում ձեզ մոտ եւ ստուգվում է թե ինչ պատրաստելն եք դուք ստուգում։ Մինչ պատրաստելը մենք ընդհանրապես ստուգում ենք նախնական պատրաստվածությունը տվյալ օբյեկտի, գործարանի աշխատանքը սկսելու համար։ Վերցում են այդպես լվացուկներ, ջրի նմուշներ, կան ջրատարողություններ, մինչ ջրատարողությունը ջուրը լցվելը հետո, հետո ֆիլտրվում են այդտեղի ջրերը պարտադիր, ֆիլտրից հետո տարբեր կետերից վերցում ենք ջրի նմուշներ, լվացուկներ ենք դրսում մաքրությունը բարձաբանելու հետազոտելու համար։ Դրանից հետո արդեն տալիս է թույլտվությունը, որ գործարանը կարող է սկսել իր աշխատանքը եւ սկսում սկսում է իր աշխատանքը։ Աշխատանքային process-ում արդեն ընթացիկ կարգավիճակն է տեղի ունենում, այնտեղ արդեն ընթացիկ ստուգումներ են գնում։ Իգին ասպիկ չեմ ուզում որպես գովաստ հնչի, առավել եւս ստուգումներից པարզվել է Արցախում գործող պահածոնների որ գործարանի արտադրատեսակն է ավելի շատ ողջունում, որ ավելի բոլորը լավն են։ Ես անունները չեմ տալիս, որոնք տեղակայված են մեր տարածքում, բոլոր մեկը մեկից լավն են։ Բոլոր տեղում տեխնիկան շատ բարձրագույն է, կատարագործված, ամեն ձևի հոսքեր կան, գծախոսքեր կան, սպասքի լվացման եւ մանրազերծման որպեսի բոտուրիզմ ասածմանը չլինի բահացոների մեջ եւ ուրեմն փակման։ Պահեստամասերը մեծ են, սառը օթով հագեցած, օթափողությունով նորմալ ձևով ապահովված եւ այնտեղից արդեն 21 օր ինկուբացիան պահում են, եթե պահածոն փոփոխություն չկա, բոմբաժի չի ենթարկված, ոչ արտաքին տեսքը, ոչ գույնը, ոչ կափարիչը եւ այլն, արդեն 21 օրից նրանք վերում են մեր մոտ տարբեր բարձրաներից տեսականները հետազոտման, եթե մենք արդեն տալիս ենք բացասական պատասխան, բացասական առումով հաճոյի լաբորատոր հետազոտման արդյունքներով բացասական գնում է սպառում եւ տեղում եւ ուղարկում են այլ քաղաքներ իսկ ընդհանրապես շրջաններում գործող գործարանների մասին պահածոների ի՞նչ կարող եք ասել։ Ճիշտ ասած, շրջաններում գործող չունենք։ Բոլորը քաղաքում են Հասանաբադում, Մելիքավանում, այս տարածքներում է տեղակայված։ Բոլորը ոցորթը մեր հսկողության տակ են գտնվում։ Այժմ գործարաններից վերադառնանք անձնական տները եւ ձեր խորհուրդները տնային տնտեսուհիներին, քանի որ գործարաններում համապատասխան տեսչությունների օբյեկտների կողմից ստուգվում է եւ արտադրանքը, եւ որակը, եւ ամեն ամեն ինչ, իսկ տնային տնտեսուհիները ձմեռվա համար նախապատրաստ բացվում են, ով ինչպես կարող է, ով ինչպես լսել է։ Մի քանի խոսք դիկին հասնենք, խնդրեմ։ Ես միշտ գովազդել եմ եւ միշտ պնդել եմ, որ ավելի լավ է տնային տնտեսությունից չարչարվեն եւ տնային պայմաններով ոչ մի պահածո չպատրաստեն։ Բացի մուրաբաներից առաջարկում է պատրաստել 4 մրգեր, որը շատ օգտակար է մեծ մասշտաբով սուխավրոտ է։ Հիմա տարբեր տեսակի սարքավորումներ կան տնային պայմաններում հատապտուղներից, մրգերից պատրաստել ջրեղեն։ Եվ դա առաջին հերթին։ Բայց եթե այնպես է ստացվում, որ տնային տնտեսությունները ստիփած են պատրաստել տնային պայմաններում պահածոներ, նրանք պետք է լինեն շատ զգուշ, չափազանց զգուշ խոզանակով, տակ ջրով, ամեն ինչով լվանալ մրգերը, ջրքամել, այնուհետև սեիզացնել բանկաները, շոկի խաշել, բայց ամեն դեպքում հնարավոր չէ տնային պայմաններում ստեղծել 120 աշճան ցերսուսի, հնարավոր չէ դեռ երկու ատմոսֆեր ճնշում տալ, հնարավոր չէ դա բանկաների փակման ժամանակ, բայց այդ ամեն ինչը եթե իրենք զգուշ անեն, երի վտանգը կա որ Աստված չանի կարող է ինչ-որ թունավորման դեպք, այն էլ բուդուրիզմի դեպք լինի։ Այո, որը ոչ երևում է բանկաների մեջ, ոչ բոմբաժի ենթարկում, արտաքինից շատ գեղեցիկ, շատ համողոտով սարքած պահածոյի չես զգում, դու չգիտես, այնտեղ աներոյ պայմաններում միկրոբը ինտոքսիկացիա տվել է թե չէ։ Իսկ ինչպես իմանալ դիվին հասմիկ, եթե ամեն ինչ տեղն է, որտեղ է թաքնված, ոչ մի ձևի մեջն է, մեջը հենց մեջը պահածոյի մեջ դա գասե հողից անառույթ պայմաններում վատ լվացման, վատ մշակման ժամանակ բանջարեղենը հատապտուա մեջ է թանկ մի փոքր հողի կտորի մնում, փոքրիկ աննշուլ։ Եվ այդ նշուլը որ մնում է, դա զարգանում է եւ վերջում տալիս է ճարիքաձև հիվանդությունը, որը շատ վատ հիվանդություն է, որը ահագին մարդկային զոհեր է տալի։ Ամեն դեպքում առաջարկում ենք եւ խնդրում ենք ժողովրդին ինչքան հնարավոր է քիչ պահածո պատրաստել տնային պայմաններում։ Իսկ թթուների մասին։ Թթուները անվտանգ են Կտուներ կարելի է պատրաստել ամեն ձևի, ամեն որակի, բանջարեղենի տեսակից կարելի է պատրաստել թթուները, ոչ մի վտանգ չներկայացնում, որտեղ այդտեղ ոչ մի անարոյ պայման չկա, խոզանակով մաքրում են, դնում են, դասավորում են, աղաջուրը պատրաստում են եւ լցնում են վականների մեջ ու պահում որոշակի ժամանակ։ Պրոբլեմ չկա։ Հետաքրքիրն այն է, որ թթուններից մարդիկ չեն հիվանդանում ինչքան էլ թթուները փչացած են լինում անկամ եթե անկամ ինչքան է թթված լինի որտեվ չկան այդեղ այնպես աղային պայմաններում այդ աղին բարձր տոկոսի դեպքում գերհագեցածություն է այդեղ առաջ լցնում էլի բանկաների մեջ այդ պայմանները ոչ մի կրոպ չկարող զարգանալ բոլորը ոչնչանում են Տիկին Հասմիկ դուք ինչ եք պատրաստում ձմերվա համար եթե ժամանակս ներում է չորացած մրգեղեն Միանչորացնում։ Հա, միանչորացնում։ Արևիտակ, թե Արևիտակ էլ եմ չորացնում, ես երկու տարի առաջ ձերքեմ բերել։ Հենց արևի ճարագայները մի քիչ փակասում են, արդեն սարքավորում եմ անում։ Շատ հարմար գործիք է։ Ինչ մրգեր կարելի է չորացնել։ Բոլոր տեսակի։ Ձմերուկի, եմիշի, կարալյուկի, ամեն ձևի կարելի է։ Եվ ինչպես եք օգտագործում ձմեռը չորացած մրգերը։ Չորացած մրգերը լվանում եք ջրքաղում ուտում կամ էլ սարքում եք կամպոտներ, դա շատ լավ է։ Չոր մրգերից արտակարգ լավ կամպոտներ է ստացվում որը շատ անվտանգ է օրգանիզմի համար։ Իսկ զմերվա համար կոմպոտներ պատրաստելու դեպքում ինչով կարող եք օգնել ձեր խորհուրդներով մերտանային տնտեսուհիներին։ Ինչ կարող ասեմ, եթե շատ անհրաժեշտ է թող պատրաստեն։ Համապատասխան տեխնոլոգիա, ոնց որ ես ասեցի, էլի, բայց անպաճար ստերիլիզացիան ենթարկեն բանկան։ Անպաճար երեք լիտրից իր համտասխան ժամանակում, մեկ լիտրից իր համտասխան ժամանակում ստերիլիզացնեն եւ բան զմերը մութ ցածր ջերմաստիճանում տեղերում, այսինքն բարաններում։ Շնորհակալություն ձեր բարի խորհուրդների համար, ասեմ որ ցանկացած մեր հանդիպումից հետո տնային տնտեսուհիները հայտնում են իրենց շնորհակալությունը, որովհետև բոլոր դեպքերում անկախ ամեն ինչից մասնագետի խոսքը կարևոր է եւ հիվանդի համար, առավել եւս եւ սննդի օգտագործման համար։ Համամիտ եք համամիտեմ։ Ես շնորհակալ եմ, որ տարվա մեջ մի քանի անգամ ես չեք մոռանում, ես այցելում եք հաճիկով, զրուցում ենք իրար հետ, կիսվում եւ փորձի փոխանակում, գիտելիքների փոխանակում միմյանց մենք փոխանցում ենք։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ առողջություն հաղորդաշարի ձայնասրահում Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության, համաճարակաբանության եւ հիգիենիկ կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության բժշկուհի Հասմիկ Հայրապետյաններ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը մինչ նոր հանդիպում